швидше з південних країв, одказав Булат на його запитання. Хотілося повідомити цьому чоловікові ще щось. Та раптом згадав Жака Антуана Мерсьє і завагався. Француз доктора соціології не полюбляв. Булат спробував був зіставити кілька висловлювань Жака Антуана. Та в цей час вони наздогнали кет, яка сиділа на невисокій заструзі і силкувалася пристебнути лижу до рябого тюленячого унта. Що сталося, кет? гукнув начальник і під'їхав до неї. Вам потрібна чоловіча рука? Здається, так, відгукнулась канадка. Булат спинився теж але замок швидко приладнали, і всі троє рушили вперед наздоганяти групу. А ви молодець сіли, сказала Кет, і тепер матрос був майже певен, що вона відстала саме через це. Канадка не зводила очей з сіла марша, і причину Жак Антуанової неприязні до американця належало шукати саме тут. Після такої пригоди почуваєш себе справжнім полярником, через голову Булата відповів їй філмарш. Він добре розтлумачив думку Кетрін. І тут чуття підказало йому, що мусить пошукати заземлення. Він додав Отой товстун пат виявився справжнім хлопцем. Великодушність мала ефект. Філмарш це відчув і повторив у тому ж регістрі, нижче на якийсь тон. А містер Матроуз, бачите, як іде на лижах? Він з північних російських земель. При нагоді спробуйте з ним поговорити, Кет. Я думаю, для вашого жіночого журналу підходящий герой. Жінок в Антарктиді ж однаково немає. Перше ви, Кет. Тепер він звертався до Булата. А що матроуз? Ви б могли їй дещо розповісти про свій край. Як він зветься? Сибір? Україна, відповів Булат. І я все-таки сказав би, що це південь, сер. Та й героїв ми з вами шукаємо не серед журналістів, а серед освоювачів цього материка. То ви з України здивувалася Кет? Я дещо знаю про Україну. Ви бували в нас? Ні, але чимало чула. Мер нашого міста ваш земляк. Я добре знайома з його дружиною. Вона член багатьох благодійницьких товариств і в нашому журналі зрідка виступає. Каюр притримав собак. Як справи Нансен? спитала Кет. І таке звертання матроса здивувало. Кетрін це помітила і підійшла до ескімоса в притул. Менсен, собаки гренландські чи з Бафінової землі? З Бафінової землі гренландський міс. Коли нарушила, він різким окриком підняв собак і ледве встиг учепитися за дугу. Була ти Кетрін пішли поряд різними коліями нарт. А ви новачок у пресі? спитала вона. Точно, хто вам сказав? Цього ескімоса і справді звуть Нансеном. Ви подумали, що то я просто так? Нансен. Така деталь все таки знахідка. Може пожвавити репортаж? Я журналіст самодіяльний, відповів матрос. Його завжди непокоїло, коли хтось це помічав. Ви не вчилися, містере матрос? Я сказав правду. Він кінчав інший факультет, а журналістом став зовсім недавно торік. І ще одна помилка, сер. Сказати? Скажіть. Кет лише хмикнула і спинилася. Нансен знову поклав собак, і вся валка стояла.